Даруйте, але найстрашніше, що може бути саме голодні діти. Можливо, ви й маєте рацію. У мене двоє зачесаних і ситих дітей Базіль і Жанна. Базіль це в пам'ять про Василя, сина назвала. Діти знають по українському чи по російському. Ні. Але знають, звідки я родом. Я розлив вину по бокалах, і ми з лю жанв'є мовчки випили і мовчки закурили, струшуючи попіл на краєчок тарілки з під огірків. Обличчя в жінки, що палила напроти мене, було засмаглим, чи, може, смаглявим від народження. Очі в неї теж були темними, а волосся коротке, силе і підфарбоване трохи, лежало пухким німбом, що світився на тлі жовтої, сонцем золоченої стіни. Вона була зовсім не схожа на Анатолія Георгійовича Годика, нічого спільного, наче і не сестра вона йому, а з іншого роду. Ми випили ще по ковтку перлини степу, і жінка встала постояла трохи, наче вирішувала щось важливе для себе. Глянула мені в очі. Я не можу їхати до Гринівки. Ви розумієте? Не можу. Звідси боягузтвом чи як хочете. Тільки ж Гринівки немає там. Це вже зовсім інше село. Можу я вас про щось попрохати? покладіть квіти до меморіалу, до пам'ятника моїй хаті. Я чула, що є там такий пам'ятник. І заколіть їх цією брошкою. Жінка зняла з сукні маленьку брошку срібний лелека з червоним рубіновим оком. Знаєте, у нас у хаті було дивне життя. Батьки весь час працювали чи на городі, чи в школі. Брат мій Анатолій весь час не тушився, він був молодший за мене. На правах найменшого в родині вимагав до себе уваги, і всі були уважні до нього. Чому він не відповідав мені? Я стільки листів сюди надіслала, а він ні разу не відповів. Інші з родини розсипались. Про таких родичів кажуть що лелеки в них над хатою і не летіли. Хочете зустрітися з Анатолієм Георгійовичем? Людмила Годик трохи помовчала, а тоді кинула на мене швидкий погляд. Я з ним бачилася. Тільки не кажіть нікому, молю. Він безрадісний якийсь зляканий прийшов на побачення в парк. Сказав, що в нього лише кілька хвилин, мимрив щось про завод, де працює, і про неможливість мати родичку за кордоном. Мені не те, щоб просто боляче, гидко якось стало і соромно. І прошу вас. Хай ніхто не знає про кількагодинне воскресіння Людмили Годик. Приїздила до Києва. Люжанв'є. У мене зараз повно болю всередині. Ви гадаєте, я за ним приїздила? Ви любили свою хату? Дуже. Але на хаті в нас ніколи не вели гнізда лелеки. Це моя найперша дитяча заздрість і найперша біда. Хата яку обминали лелеки. Ми з Василем навіть під вбивчим небом у війну мріяли про лелече гніздо на стрісі над нами. Як великий птах принесе гілок на старе колесо, колись прибите ще батьком. Покладіть квіти, прошу, і заколіть їх цим лелекою. навіть не попрощавшись. Не спитавши нічого більше, пішла. Вона дивилась кудись наді мною.